Bost ikasle gehiago izanen dira aurten angeluko eskola publikoetan. Departamenduari begira zenbaki ona da eta posturik ez da etxiko sartzeuntan, aldaketa bat ala ere, lau eguneko astetara itzuliko dira aurrak, hotx aste azkenarekin libre, Klodoliv angeluko hauzapesaren arabera ez da burua uste bat. Zenkastet uh, non, 84% euh, des Anglois et des parents d'élèves l'ont voulu. Ça a été accepté, la dérogation a été acceptée par, par l'inspecteur d'académie, le directeur d'académie. on revient à quatre jours. C'était un souhait du plus grand nombre. Moi, je suis un démocrate. Eskolazkanpoko aktivitateak desagertzen dira, beraz, baina ez osoki errikoetxeak deskubritze tailerrak proposatuko ditu omia sainduko bakantzetatik goiti. Parce qu'on a essayé de, de, trouver des solutions et de garder une qualité euh, du périscolaire, à pas faire des nappes parce qu'on n'a pas, on n'a pas les moyens, mais en tout cas essayer de faire quelque chose d'aussi bien, en tout cas d'avoir une animation euh, concrète et pas une simple garderie anglaise. Bestaldaketa bat angelun erriak bere amalau eskoletan segurtasuna indartu nahi izan du, bakantzetan ateka guzietan bideoa gehitu dute alarma bereziak ere plantan ezari berreun mila euroko inbertsioa eginez, Nikol Dajaz eskuntzaren asuanta. Donc maintenant nous avons toute la journée un portier vidéo, la personne qui sonne est mise en relation avec quelqu'un qui décide d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Et en plus de ça, maintenant, il y a une alarme incendie classique, une alarme intrusion et une troisième alarme aussi en cas de confinement pour risque chimique. Euh. Jakin ere angeluko egiak jantegiko eta aktivitateen prezioak aldatu dituela eta justuki apaldu dira hilabetean 3000 euro baino gutxiago irabazen duten familientzat.